աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, եթերում աշխարհակահաղական զարգերակն է։ Անցած մի քանի օրերին բավականին հետաքրքիր զարգացում է տնօրինության տարբեր երկրներում։ Այսպես Թուրքիան կրկին շատ հմուտ ձևով շահարկեց արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Ասեն, որ շատ լավ է ստացվում իրենց մոտ։ Չավուշօղլուն իրենց արտգործնախարարը հայտարարեց, թե իբր ԱՄՆ-ն խնդրել են Թուրքիային տրամադրել նրանց S400 ռուսական հրթիռը, որպիսի լավ ուսումնասիրեն, փորձեն տեսնեն տեխնիկական ինչ առավելություններ ունի օգտագործեն այն հետագայում այս 400-ի դեմ հակահրթիռներ, ինչպես նաև Ուկրաինայում օգտագործեն այդ բոլոր գիտելիքները եւ իբրև Թուրքիան մերժել է նախ եւ առաջ չի բացառում որ վաղուց արդեն տրամադրած լինի արեմուտքին նույն Թուրքիան ուղակի նման ձևով փորձի քողարկի այդ ամենը, բայց այնուամենայնիվ տեսնում եք ինչպիսի քաղաքականություն է վարում։ Ռուսներին փաստորեն սիրաշահում է միայն խոսքերով, գործերով չէ։ Արևմուտքի նկատմամբ էլ ցույց է տալիս իր այսպես բնավորությունը, խասյատն է ցույց տալիս, որ անկախ ամեն ինչից համար առաջին Թուրքիայի համար իրենց ազգային շահն է։ Շատ բան ունենք սովորելու։ Թուրքիայում նաև վերջնապուլ է մտնում նախագահական պայքար, նախագահական ընտրություններում այդ քարոզարշավը։ Ասեմ, որ բավականին մեծ հանրահավաքներ են կազմակերպում, թե գործող նախագահը, թե նրա հիմնական մրցակիցը Քիլիչ Դարօղլուն, այսպես Էրդողանը Ստամբուլում եւ մի շարք այլ քաղաքներում կազմակերպեց հանրահավաքներ, ըստ պաշտոնական տվյալների միայն մի հանրահավաքում մասնակցել է 1 միլիոն 700 հազար մարդ։ Ոչ պակաս քանակությամբ նաեւ մասնակիցներ մասնակցում են Քիլիչ Դարօղլուի հանրահավաքներին, բայց վերջերս Էրզրում քաղաքում տեղ ունեցած հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմության որոշ պրովոկատորներ հարձակում են իրականացրել եւ կան տուժածներ։ Ընդհանրապես խոսելով այդ մրցապայքարի մասին, մի շարք շատ հավաստի, այսպես ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ Էրդողանը քիչ հետ է մնում քրիջ դարողլուից, այսպես Էրդողանին ձայն կտան 45.4%-ը, քրիջ դարողլուին 50.9%-ը։ Ու իհարկե այս ամենը փոփոխական է, այնուամենայնիվ մեծ հավանականություն կա, որ Էրդողանը վարչական ռեսուրս օգտագործելով վերընտրվի, բայց մեկ է, լինելու է շատ բարդ ներքաղաքական իրավիճակ, Չնայած մենք էլ հույսեր չպետք է փայփայենք, որ եթե նույնիսկ փոխվի այնտեղ իշխանությունը, ավելի հայամետ է լինելու եւ այլն։ Ոչ, արդեն Էրդողանը իսկապես փոխել է Թուրքիան։ Նոր Թուրքիա է ձևավորել ագրեսիվ ցավալապաշտական բոլոր այդ նկատառումներով իր քաղաքականությամբ աչքի ընկնող։ Հետաքրքիր քայլեր է ձեռնարկել Իրանը վերջիորեն։ Այսպես Իրանի եւ Ուզբեկստանի միջև տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր քննարկումներ։ Ուզբեկստանի խորհրդարանի նախագահ այցելեց Իրան, հանդիպեց Ռայիսի հետ, նախագահի հետ, հանդիպեց Միշակալ Պաշտոնյանների հետ եւ խոսվեց հարաբերությունների ուրեմն խորացման մասին։ Նշվեց, որ նաև Ուզբեկստանն ու Պարսկաստանը ունեն մշակութային շատ այսպես խորը կապ եւ մեծ թիմքեր զարգացնելու իրենց հարաբերությունները։ Տեսնենք, ասեմ, որ նույն քննարկումները իրականացվեցին փորձագիտական շրջանակների մակարդակով կենտրոնական Ասիա, Պարսկաստան։ Շատ հետաքրքիր է Մեշխեդում տեղի ունեցած Իրանի աշխարհակական եւ աշխարհատնտեսական հնարավորությունների մասին քննարկման սեմինարի ժամանակ։ Իսկ Իրանը կրկին ցուցադրեց նոր զինատեսակ Fajr 5 հրթիրը, որը թերմո բարիկ ձևով է, այսինքն վակումային մոտեցմամբ է, վակումային տեխնոլոգիաներով է պատրաստված, կարելի ասել շատ լավ, այսպես արդյունքներ ցուցաբերեց նրանց կիրառումը հսկայական, այսպես ներուժ ունի կորցանարար։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իսկապես Պարսկաստանը մեծ քայլեր է ձեռնարկում նաև իրենց պաշտպանության ոլորտում։ Հետաքրքիր քայլեր ձեռնարկեց Չինաստանում, այսպես Իսլամաբադում, Պակիստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ երակողմ հանդիպում Չինաստան, Պակիստան, Աֆղանստան եւ առանձին հանդիպում Չինաստան, Աֆղանստան։ Քննարկեցին տարբեր հարցեր, բնական այդ տնտեսական կապերի, քաղաքական կապերի ամրապնդման, տրանզիտային հնարավորությունների շատ հետաքրքիր զարգացում է, որը ցույց է տալիս, որ կենտրոնական Ասիայի այդ հատվածում խորաթափանց փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան Իրաքում։ Այսպես Իրաքի կառավարությունը դիմեց աշխարհին, որպիսի օգնեն իրենց էկոլոգիական ճգնաժամում։ Բանն այն է, որ Տիգրիս եւ Եփրատ գետերը շատ արագ ձևով չորանում են ջուրան հետանում է։ Եսա մեծ խնդիրների է, խնդիրներ է առաջացնելու, արդեն իսկ առաջացնում է Իրաքում։ Խնդիրը խնդրի էությունը նա է, որ Թուրքիայում կառուցել են բազմաթիվ ջրամբարներ եւ փաստորեն խեղտամա են անում Իրաքն ու Սիրիան։ Սրան մեկ պետք է գումարենք նաեւ մի այլ խնդիր, որ սա ունի նաեւ աստվածաբանական, բիբլիական կողմ, որ տարբեր այսպես սուրբ գրքերում գրված է, որ եթե Եփրատը չորանա, ապա դա բերելու է ների իհայտ գալուն, իսկ քանի որ Մերձավոր Արևելքում դեպքում մարդիկ հավատացյալ են, աստվածապաշտ են, բնականը սա էլ է, ինչ որ անհանգստություն առաջացնում այնտեղ։ Խոսելով Իրաքի մասին պետք է նաև նշենք, որ մեր եղբայրական եզդի ժողովրդի նկատմամբ բռնության կոչերը շարունակվում է։ Վերջերս մոտ 30 քրդական մոլաներ, հոգևորականներ կոչ են այլ ոչնչացնել եզդիններին։ Նույնիսկ եզդիների առաջնորդներից մեկը դիմել է միջազգային հանրությանը հետևյալ կարգախոսով. «Օգնեք մեզ մնալ կամ օգնեք մեզ դուրս գալ այս տարածքից» շատ ծանր բան է, բայց այնուամենայնիվ օրինակ Լալեշում եզդիների հոգևոր կենտրոնում մեր եղբայրական ժողովուրդը կատարեց իր կարևոր տոներից մեկը նշեց։ Այսինքն իսկապես շատ վատ վիճակում է մեր եղբայրական եզդիները։ Խոսելով մեր ծառ արևելքի մասին շատ հետաքի զարգացում ունեցավ Սիրիայում։ Ուրեմն արաբական պետությունների լիգան պաշտոնապես ընդունեց նորից վերականգնեց Սիրիայի անդամակցությունը այդ կազմակերպությանը։ Փաստորեն արդեն Սիրիան եւ Բաշար Ասադի կառավարությունը ճանաչվեց, վերաճանաչվեց արաբական լիգայի կողմից որպես լեգիտիմ եւ միակ կառավարությունը, որը Սիրիայի ժողովրդին ներկայացնում է աշխարհում եւ այդ կազմակերպությունը։ Շատ է տակի զարգացումների տնության հերավոր արևելքում, այսպես Ճապոնիան եւ Հարավային Կորեան կարևոր հանդիպում ունեցան եւ ընդգծեցին, որ անհրաժեշտ է մոռանալ պատմական բոլոր բարդությունները, որ եղել են երկու երկրների եւ ժողովրդների միջև, քանի որ արիերեսում է շատ ավելի մեծ վտանգի՝ իդեմս Չինաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի։ Բնական է, սա չի կարող անպատասխան մնալ Չինաստանի կողմից, նույն Հյուսիսային Կորեայի, բայց մենք տեսնում ենք, որ իսկապես իրավիճակը այնտեղ բարթանում է։ Հետաքի զարգացում տեղի ունեցավ նաև Սոմալիլենդում։ Սոմալիլենդում պաշտոնապես սկսեցին կառուցել նոր առաջին կարելի ասել այդ երկրում նավթամուղը գտան մի հսկայական նավթի պաշարներ ունեցող մի այսպես հանքավայր եւ հիմա կառուցում են այդ նավթամուղը դեպի ուրեմն ծով դեպի օվկիանոս, որը ինքնին նոր իրավիճակ կստեղծի թե նավթաշու նավթային շուկայում տարածաշրջանի եւ միգուցե գլոբալ հարթությունում։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ հիմնական զարգացումները մի շարք կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։